الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أباليكم شكور الله سبحانه وتعالى kumtakia rehma na amani صلى الله عليه وسلم wasallam <clears throat> إن شاء الله الله كتجاليه tutakumbushana kidogo <clears throat> kuhusu al-udhiya na hukumu yake udhiya udhiya maana yake ni nini na hukumu yake ni nini al-udhiya uh, al-imam al-sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah akisherehesha katika kitabu chake akisema ma yudhbahu min bahimati al أيام الأضحى بسبب العيد تقربا الى الله تعالى يعني chenye inachinjwa katika siku za adha ambaye ni siku ya tisa kumi ya siku ya kumi, kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu hizi siku chenye watu wanachinja kwa sababu na kuchia kuchinja ni siku ya Idi takaruban ila Allah ili watu kujikaribisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumaga hiyo damu hiyo ndio inaitwa al-udhiyya taqarruban ila Allah ta'ala wa hiya min al-ibadat al-mashru'a na hiyo ni miongoni ma ibada ambayo imewekewa njia katika sharia ya Kiislamu na kuwekewa kwake kwa sharia imekuja katika kitabu na sunna na ijma'u al-ulama ama katika kitabu Allah subhanahu wa ta'ala anasema fasalli li rabbika wanhar ya, yani sali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa ajili ya Mola wako yani ibada yako ya sala iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuchinja kwako pia iwe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kala na katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala amesema qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ewe Muhammad waambie hawa hawa umma yako ya kwamba inna salati salawat sala yangu wa nusuki na ibada yangu ya kuchinja wa mahyaya wa mamati na kuishi kwangu na kukufa kwangu lillahi rabbil alamin yote ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala la sharika lahu hana mshirika Allah subhanahu wa ta'ala wa bidhalika umirtu na nimeamrishwa kwa haya na katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumat na kila umma tumewajalia mahala pa kuchinja ibada ya kuchinja na mahala pa kushinda ya kuchinja ambaye ni wakati liyadhkuru Allah ili wamtaje Allah subhanahu wa ta'ala jina lake ala ma razaqahum min al anam kutokamana na yale Allah subhanahu wa ta'ala amewaruzuku kutokamana na wanyama ambayo wanaliwa eh, nyama yake kama ngombe mbuzi uh, ngamia Allah subhanahu wa ta'ala anasema amewaruzuku hizi ili watu wawe ni wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na miongoni ma ahadith ambayo inaonyesha ya kwamba ibada ya kuchinja ni sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni hadith al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu qal man dhabaha ba'da salati faqad tamma nusukahu wa asaba sunnata almuslimin yule ambaye atakuwa ni mwenye kuchinja kabla baada ya kutoka kwa, kwa idi ya adha idi ya arafa yule ambaye atakuwa ni mwenye kuchinja baada ya sala basi mtu kama huyu amepata uh, sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ako katika njia ya sawa na yule ambaye atakuwa amechinja kabla ya sala basi hiyo kichinjo chake haitahesabika katika hii hata haitahesabika ya kwamba amechinja katika Eid al-Adha kwa sababu ni sunna katika hii Eid mtu achinje baada ya kutoka kwa sala yule ambaye atachinja kabla hajaenda kwa sala ni inahesabika e, nyama ya halali ambayo umechinjia tu watu wako lakini haitahesabika hautapata hiyo sadaka ama kwa sababu katika hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuja yani ile siku mtu anachinja ile damu ikimwagika tu mtu anasamehewa ile kitone kwanza ikimwagika ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe madhambi ya yule mwenye kuchinja kwa hivyo ile mtu ambaye atakuwa mwenye kuchinja baada ya Eid baada ya sala ndo amepata sunna na yule ambaye amechinja ame kabla ya sala hata kuwa amepata sunna na katika hadithi nyingine kama fi sahihaini anana Anas radhiyallahu anhu qala ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين ذبحهما biyadihi وسمى وكبر wa صلى Mtume عليه وسلم wasallam alichinja bikabshaini mbuzi mbili ambaye sifa yake ni املحين amlahaini maulama wamekhtalifiana wakitafsiri wengine wanasema ni nyeupe sifa yake ni nyeupe kabisa haina rangi nyingine na wengine wanasema nyeupe lakini inakuwa na rangi ya red ndani yake na kuna wengine wanasema ni nyeupe lakini kidogo imeingiliwa na rangi nyekundu kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam amechinja mbuzi mbili akichinja akisema wasamma wakabbar akasema bismillah na akasema Allahu akbar ya kwanza akaleta akachinja faqala akasema mtume sallallahu alaihi wasallam Allahumma, yani hii ya kwamba hiyo mbuzi ya kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam amechinja kwa umma yake, wale ambaye hawatakuwa na uwezo wa kuchinja. Mtume sallallahu alaihi wasallam amechinja kwa ajili yao. Mbuzi ya pili alipoleta akachinja, wakala hadha min Muhammadin wa ali baitihi, hii ni ya Muhammad, udhiya ya Muhammad na watu wake. Kwa hivyo ibada ya kuchinja ni sunna miongoni mwa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na tena ni sunna ambaye imetiliwa mkazo mpaka maulama katika hukumu yake wamehtilafiana hiyo kukhtalifiana kwa maulama yenyewe kuonyesha ya kwamba hii ibada ya udhiya ni ibada ambaye ni ni muhimu sana imekuja katika hadithi pia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yule mtu ambaye kuna uwezo na hakuchinja ah, basi asikaribie msala wetu au kama qala alayhi salatu wassalam na katika hukumu yake baada baada ya kwamba imethibiti ahadith na sunan ya mtume sallallahu alayhi wasallam ahadith zimekuja mingi tumechukua tu ahadith kama mbili hivi na katika qaul maulama wamegawanyika mara mbili alqaulu alawwal annaha wajib kauli ya kwanza miongoni mwa wanazoni wenye wanasema ya kwamba hii ibada ya kuchinja ni wajib kabisa sio sunna وهو قول الأوزاعي والليثي ومذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد hiyo ni kauli ya hawa manazoni kama Auza'i al-Layth madhhab ya Abi Hanifa hawa ni wenye kusema ya kwamba e, ibada ya kuchinja ni si sunna bali ni wajib alqawlu thani annaha sunnatun muakkada kauli ya pili e, ni ya kwamba ibada ya udhiya ni sunna ambayo imetiliwa mkazo wa huwa qaulul jumhur, na hiyo ndo qauli ya wa maulama wengi wa madhhabu Shafi'i wa Malik wa Ahmad, na ni madhhab ya Malik, Shafi'i wa Ahmad fi mashhuri sahha kathirun min arbabi sahaha saraha kathirun min arbabi hadha alqaul, yani wengi wame wamesema ya kwamba hii kauli ndio iko na nguvu. Hata Imam Ibn Uthaymeen rahimahullahu ana anasema ya kwamba hiyo kauli ndio kidogo iko na nguvu, na baada ya kutaja hatutaweza kutaja khilafi yao na adilla yao bali wote maulama wakikhtalifiana mara nyingi wanaختلفiana na kwa dalili kila mtu akona dalili yake ameshikilia ikawa hata kama kuna bao, kuna kauli na dalili ya watu wengine watakuwa na itakuwa na nguvu zaidi lakini wote kuna wako na dalili yao na almuallif rahimahullah ametaja dalil ya upande zote mbili akajirejehesha akaona akataja aka, kwamba hiyo kauli ya pili ambayo inasema si sunna ni si wajib bali ni sunna muakkada amesema hiyo ndo kauli ambayo kuna nguvu kwa hivyo ibada ya udhiya ni ibada ni Allah subhanahu wa ta'ala ameyekenjea katika kitabu chake na mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna yake na akafanya na ni sunna ambayo ni muakada. Kesho Allah subhanahu wa ta'ala akitujalia tutaongelea wakati wake na jinsi ma vitu gani ambayo mtu anafaa kuchinja katika hii Idi. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم